والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون Sura Al-Saf Ang magkakahanay sa ngalan ng ala, ang mahabagin, ang maawain. Anuman ang nasa mga kalangitan at anuman ang nasa kalupaan. lahat ng mga ito ay lumuluwalhati sa ala at siya ang ganap na makapangyarihan, ang tigib ng karunungan. O kayong mananampalataya, bakit kayo nagsasalita ng mga bagay na hindi ninyo ginagawa? Kasuklam-suklam sa paningin ng ala na kayo'y nagsasalita ng mga gayong bagay na hindi ninyo ginagawa. Katotohanan, minamahal ng ala yaong mga taong nakikipaglaban nan magkakahanay na sama-sama sa kanyang landas na tila ba sila ay isang matigas na muog. At alalahanin ng si Moises ay nagsabi sa kanyang mga mamamayan, O aking mga mamamayan, bakit ninyo ako niyayamot? Samantalang inyong nalalaman ng may katiyakan na ako ay sugo ng ala sa inyo. Kaya lang sila ay lumihis mula sa landas ng ala, inilis din ng ala ang kanilang mga puso mula sa patnubay at hindi pinapapatnubayan ng ala ang mga taong fasik fasikun o fasik. Sila ang mga taong mapaghimagsik laban sa ala. Sila ay mga suwail na palagi ang sumusuway sa mga kautusan ng ala at alalahanin ng si Isa, Jesus, anak ni Mariam, Maria, ay nagsabi, O angkan ni Israel, ako ay sugo ng ala sa inyo na nagpapatunay sa Taurat, Torah na dumating, na una sa akin at nagbibigay na magandang balita tungkol sa isang sugo na darating pagkaraang ko na ang pangalan ay Amad. Isinalaysay ni Jubair bin Mut'im ang sugo ng ala ay nagsabi, Ako ay mayroong limang pangalan ako ay si Muhammad at Ahmad. Ako ay Al-Mahi na sa pamamagitan ko lilinisin ng ala ang Al-Kufar pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ako ang Al-Hashir, ang una na mabubuhay na muli. At pagkaraan ay ang mga tao ang muling bubuhayin at ako rin ang al aqib Wala nang darating pang propeta pagkaraan ko. Sahih Bukhari Volume 4 Hadith bilang 732. Ngunit nang siya, Ahmad Muhammad ay dumating sa kanila nang may dalang malinaw na katibayan, sila ay nagsabi, ito ay isang hayag na sa ka. At sino nga ba ang higit na makasalanan kundi siya na naglulubid ng kasinungalingan laban sa ala, samantalang siya ay inanyayahan sa Islam? At hindi pinapatnubayan ng ala ang zalimum. Zalimum. Ito ay isang salita mula sa wikang Arabic na tumutukoy sa lahat ng taong makasalanan, mapaggawa ng katampalasanan sa pagitan ng pag-aabuso, pang-aapi sa kapwa at suwail na lumalabag sa ng kautusan ng ala. Sila na kung ipagkaloob sa kanila ang kapangyarihan ay mapaniil na umaalipin sa mga mahihinang tao. Sila ay naglalayong pawiin ang liwanag ng ala. Ang relihiyong Islam, ang Quran at ang sugo ng ala, Propeta Muhammad, sa pamamagitan ng kanilang mga bibig. Ngunit, dadalhin ng ala sa lubos na kaganapan ang liwanag nito kahit ito man ay kamuhian ng mga nagtakwil sa pananampalataya kafirun. Siya, ala, ang nagpadala sa kanyang sugo, Muhammad, na may dalang patnubay at relihiyon ng katotohanan, upang ito ay gawing matagumpay ng higit sa lahat ng relihiyon, kahit ito man ay kamuhian ng mushrikun. Mushrikun sila ay kinabibilangan ng mga pagano, mga taong nang iidolo, mga taong sumasamba sa mga diyos diyosan tulad halimbawa ng pagsamba nila sa mga propeta, anghel, ribulto, santo at santa, estatwa, o maging ang satanas at tinatawag ding musrikun, ang mga taong walang paniniwala sa kaisahan ng Allah.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 Na kayo ay mananampalataya sa ala at sa kanyang sugo, at kayo ay magpunyagi ang buong tiyaga at makipaglaban sa landas ng ala sa pamamagitan ng inyong yaman at inyong buhay. Yaon ay higit na nakakabuti sa inyo kung nababatid lamang ninyo ito. Kanyang patatawarin ang inyong mga kasalanan at kayo ay tatanggapin ng mga hardin na sa ilalim nito ay may mga ilog na umaagos at mga magagandang tahanan sa hardin ng Eden, paraiso, yaong ang tunay na dakilang tagumpay. At pagkakalooban din kayo ng isa pang pagpapala ng inyong inaasam, isang tulong mula sa ala laban sa inyong mga kaaway, ang isang nalalapit na tagumpay, at magbigay ng magandang balita, O Muhammad, sa mga mananampalataya. O kayong mananampalataya, magtulungan kayo sa ala tulad ng sinabi ni Isa, Jesus, anak ni Mariam, Maria, sa mga hawariyon, kanyang mga alagad. Sino ba ang aking mga tagapagtangkilik sa landas ng ala? Ang mga hawariyon ay nagsabi, Kami ay mga tagapagtangkilik ng ala kami ay makikipaglaban sa kanyang landas. Magkagayon, ang isang pangkat sa angkan ni Israel ay nananampalataya at ang isang pangkat naman ay nagtakwil. Kaya, aming binigyan ng kapangyarihan yaong nananampalataya laban sa kanilang mga kaaway. At sila ay nangibabaw at naging matagumpay.